Ham yol قرآن دلت به حسین حامی المکتب قرآن دلت به حسین حامısın deme koşular vahı şehidane دلت به حسین نعره vur رونقه gelsin bizim eşkencümeni beğenip şek keleme bi kefen səni Vurmağa muşdə gerih kərdəylən Tu dəhəni حاکمان عربستان ورماغا مشت گره کرده ایلن تو دهنی حاکمان عربستان دلبک بیز حسین عاشقیک اهدیل محکم دورانوخ daha درانو bucur diyen berem. Acımır Aç aman aman. Vah vah vah vah vah vah vah vah. La ilahe illallah. Biz Hüseyin aşığıyık. Ahdide möhkem duranıq. Şiələr düşməninin heymənəsin. Sıt. ay ABH'den gelenler, ay uzak yoldan gelenler, ay Tikap'dan gelenler, ay Zəncanlılar. Bunun 3000-ci səthində bətər gözüm var. Bətər də tələsəydim bunu sizə oxuyam. Ay Zəncanlının aşıqları. Biz Hüseynə aşiqiyik. Əhdidə möhkəm duranuq. Şiyələr düşməninin hegmənəsin sunduranıq. Pəncəyə qeyrət ilə Məkkiyə partan vuranıq. Kar sözüm haqqidir. Vaxt keçibdi. Mən də gələk müraat eləyəm. Kar sözüm haqqidir, cananə də ləbbeyk. Rişəkən dəhridə hər zulm sitem bayad ola. Ay hakiman Arabistan. Sabah mümkündü bu navarlar. Bu istiriyorsa heylin. Bu cahanı istiryonun mümkündü navarları gedib Ərəbistana çata. Qoy bilsinlər bizim pəyamımız, bizim armanımız nə mənədir. Armanda tək bir nəfər mütəkkəllimi bəhdə olsa, elə hesaba salmazlar deyərlər bir nəfərdir. Amma əgər hamı desə, hesaba apararlar. Bu armanı sözümüzdür. Qoy yetirək olar bilsin. Qişəkən ay hakim Ərəbistan. Ay Ümmül Bəni'nin qəbrinə icazə ziyarət verməyənlər. Dişəkən dəhridə hər zulmü sitem bagəd dola Bizim nəzərimiz budur vah vah vah. Pərdəgə beytə Ali Elohim yok. Adına kurban olum hey. Andolsun Ali'nin canına. 3000-ci sətri ondan da bətərdir. İnandın? Ali'nin canına ki biz bihudan hudan düşmürük. Üç mündü vətədi. diye o zaman her zulmü sitem bağlı dola, perde gebeyte, ağalar, perde gebeyte Ali adi, lakam bağlı ola, Hazreti Fatime Ay burada Zəncanın adın yazıb usta Seyfi. Burada demə söz insafdan uzaqdır. Sal bila şurini Zəncana delabək. Məsələn, məsələn yolu bağlayırsınız. Məsələn, İnşallah gözüm istə çək. Əmrüvə xatir çək. Aram deyəcəyəm, ondan sonraki bəndin kubəndə. İşəkən dəhridə hər zulmü sətəm bayad ola. Pərdəyə beytə Ali adir rəqəm bayad ola. Həzrət Fatimə qəbrində hərəm. Bax, bax, bax, bax. Məsələn yolu bağlayırsınız, bura baxacaq. Məsələn yol bağlayırsınız ki, İranlılar gəlmir ora. Bizim eşkimiz şişə kimindir? Nə qədər sındırsan tiz olacaq. Bax, bax, bax, bax. Əgər bu ürəyvə nişəst eləsən, bir dənə belə gözəl əhsən denən, qoy yadigar qalsın burada. Qorxudanmaz, qorxudanmaz ərəbin, təxti bizi, tacı bizi. Qorxudanmaz ərəbin, təxti bizi, tacı bizi. Eşq edib dəhridə bir Fatimə mühtacı bizik. Allah sen Kabe'ni Zeynep eleyip hacı bizi. Labbeyk Hüseyin. Allah Hac Barayı Hac Əl Hac Məhəmməd Barayı Mənsuri bu halını oxur. Mən özümə vəzifə bildim. Yerdə oturmuşam, baxıram, bilirsiniz nə fişarla bu səs gəlir, bu eşqlə, bu şuur halını oxur. Uzaq yola da gedəcəm. Bu kişinin səlamətliğinə və səlavat bilmir. یا باستان دل زهر یا با ما شاء الله سبحان الله من گلدیم ریشدیه لا اله الا الله من بیسر و پا من بیسر و پا Mənə bir həmikəs bu cür bu cür oxuyam. Sən bu cür deyirsən. İndi gör Kərbəlada olsaydın, ağam Əbəlfəz Rəcəz deyəndə nə cür əhsən deyərdin? Nə cür Rəcəz dedi? Dedi Müstəfayət Canişinin oğluyam. Ay dövrəm yalanlar. Xalcəyə Ruhul Əminin oğluyam. Sahibi Ərş-i Zəminin oğluyam. Şəhriyar Məşriqeynin oğluyam. Padişahı بیگرینه ناغلیم مرشد اهل یقینه ناغلیم رهبر فقر آفرینه ناغلیم مقصد حبل المتین ناغلیم مالک خلد برین ناغلیم من امید المؤمنین ناغلیم من ابل فضلم Vallahi vəx yoxdur, yoxsa itaat elərdim əmrizə. Mənə bəl fəzləm yələ namavərəm Ər səgəhdə zülfüqarı Toz qopdu neynəbanın, tar etdi asımanın